eh. pasa? Así, frente al pollastre. Que, no va el internet así de jacaranda, Chardi, ahora después me voy a arreglar. Presenta't ja l'amiga això després. Molt bé, que... molt bona vesprada, soci ciutadanatori. Eh, si te pica el cul, te claves el que vulguis, rebombori. Dia 11 de, de febrer de 2010. 2010, el gràcies de... a la merda de Déu. El dia 10 van cobrar pastes parats, que per ser me deveu pasta. Ah, sí que és de veres, collons, que bé, eh, això d'estar parat. No, no, I bueno, bé. Sí, això és ciutadanatori, un programa de categoria mundial. Tu te sents a tu mateixa? No. Pues jo tampoc, tinc l'ego destrossat. <laughs> El Paco ahí, tío, el tío Paco que porta ya unas greñes considerables, porque es un programa de greñuch y males personas. La crisis que no dona para la perruquería. Va a ser Carlos V sí que va a decir que están exentos de la guardia del, ejército gitanos, murcianos y gente, de mal De Gracias pero yo yo es que, vos que te diga? me habéis apuntado a Maulecha, ¿eso sí veus? Molt bé. I res, eh, si voleu participar a Ciutat Aleatori, un programa, el millor programa d'Espais Andorrans, un és programa de música, de política, de categoria mundial... El telèfon de participació, tio Paco... El 60... Ai, no, el 96 364 29 52, repeteixo. 9 6 3 6 4 9 5 2 lengua del imperio <laughs> y piromanía que es del thc es nuestro diente o dientes es un mm. programa esperado la semana pasada no van a poder hacer programa porque algún es va a pisar en la tabla de la radio y va a crear ahí un un y cuit es una pena Mira que yo había dicho que ha hecho el bar antes del programa, mal rollo. mal rollo, mal rollo. Bueno, bueno pues eh, así a la amigacho. Pues parle a Pau Pico, el señor el tío Paco, bueno, ah, sí, Paco. Eh, buena Caixo Gabón, sí. als comandaments tècnics el senyor Jordi Coy. Ai, ai, collonut! A sa casa el rulo emitint per a, para toda la galàxia. El nostre cadàver fa... persona. Exacto. El, el amic rulo en www.ciutatanatori.k Ai, ai. Ha sigut un programa de Ràdio Godella, 98.0 de la FM, però no s'oblideu... Escolta, això és el que es creuen. Però ja saber de qui és. Però bueno, a banda de ser un programa de Ràdio Godella, de Qui ràdio. no fuma li pega la botella, ai, Ràdio Godella lliure i llibertària. Una merda que està el de primo. Aquest <laughs> programa també l'emitim per Radioactiva FM de Alcoi. Alcoi, per la vida! I Ràdio Mistelera de la Xara. Ai, ai, ai, la Marina. Som un programa internacional. Sí? Vamos, de categoria mundial. Home, això me va bé, perquè jo que ja estic ti, que l'orinal... I res, tio Paco, anem a començar l'espera a parlar amb el nostre amic Xuso, que està així, bona vesprada. Xuso! Bona vesprada, bona vesprada. I ara a començar el programa, sense més demora, l'altre dia vam estar així, gent de Ciutat Anatori, mm. després t'ho mm. comentarem, en, sí. en el Chicha, vam estar en Ribarrocha, ah, del bueno, Túria, guapo, guapo, en Los Salones, Campo Turia, per si queris sí. celebrar així com ah. S'ha tirat el joc? No, estiguem l'altre dia el divendres a los salones, uns salones de bodes i comuniones. Ah, jo pensava que... Veixem la presentació de... del nou CD de Bachoqueta Rock. Xoqueta Rock! <laughs> Ah, molt el bé, quart CD i el de l'oli, i anem a escoltar la cançó anem a fer un pa i batxoqueta rock i en seguida comencem Ciutat Anatori! Ai, va! bé, continuem així en Ràdio Godella, Ciutat Anatori, després dels problemes tècnics. Ai, ja t'escolti! Eh, Paco! Ai, Déu, que veu que és Paco, més guapa! encantado de estar en tu programa. Hola, ¿cómo me orgasmeo? Tenim així al Xuso, d'ací un veí de Godella, veí de l'Horta Nord, dels Països Andorrans, sí, per ser defecte. I res, bona vesprada, Xuso. Bona vesprada. El Chuso està així per a comentar-nos les últimes novetats sobre la via Parc Nord i tota la lluita que n'hi ha no, de col·lectius i municipis i veïns. I res, Xuso, sí. el programa és tuyo. Bueno, meu... Bueno, bueno meu, meu, pixeu. Simplement dir que, que fa, eh, havia estat el projecte de la Via Parc Nord eh, una miqueta aturat eh, durant any i mig, més o menys, per, per una banda els problemes econòmics de la Generalitat i per altra que, que volen introduir el, el projecte dins de, quadrar-lo dins del Parc de l'Horta, que és un, mm. un projecte de protecció de l'Horta, però a la vegada volen introduir aquesta carretera, aquesta autovia de quatre carreteres... Que no serà que estaríeu resacosos de, la, de lo que és la festa de Cap d'Any, garons, no, no, borratxuscos... No, no, no parles d'això. <laughs> No, va, bueno, bé, va, pues el, cas és, el cas és que la Generalitat eh, ha presentat ja als ajuntaments eh, un esborrany del projecte ja que, per a, mm -hmm. per a dir-los quins, quins accessos volen a l'autovia. Ah, collons i ha presentat un plànol modificat respecte al primer, que ja apareix el plànol més, planific, més, més clar de com mm. estava abans mm -hmm. i el recorregut que faria. Sí, sí. I entonces, pues bueno, pues eh, dir, comentar a, a, a, això i dir-ho ja als ciutadans de Godella i de Rodalies. I, I de la Rota Nord, clar, que els interessa a tots. I que, bueno, s'estem reunint al, així a mateixa, així de d'on estan els estudis de la ràdio, sí. al centre de Xicaranda. Fem una reunió el segon, di, el segon dijous de cada mes Ah, a pot les, acudir tothom? Que vull a les 7 i poc estem ahir reunint nos Tal dia com avui, de... Eh? Sí, sí exacte. Ah, a, a ara mateix me'n vaig a... Però, però Xuxo, ara mateix si una persona que estigui diguem, interessant, que, que siga de sobte en l'assumpte i tal, sí. i vulgui apropar-se i tal, sense cap problema, podria assistir-hi a la reunió. Si vol col·laborar, participar, i aportar idees i, I tal... I assabentar-se i sí. integrar-se, cap sí. problema, no? Cap problema. Home, al revés, perquè és que és una cosa que ens A no ser que vinga d'infiltrat a fer Bueno, si vinga infiltrat, el Puigdeu a la ràdio i així a si mateixa, és que a nosaltres les taules redones i follar en tothom ens agrada. <laughs> Però, però, però lo de més, eh, perdó, sí, no, follar no, hacer el amor. <laughs> Vull dir que, però, però pel de més és una cosa que s'interessa, perquè, bueno, eh, perdona que detalle i resseguixes la teva notícia, sí. però crec que és una cosa molt interessant perquè és una cosa que va, va pegar un, un anem a fora, és com un penya segat dintre de l'horta, tio, ens va deixar sense pulmó, no? se formó o, bueno, se, ya un, eh, ficar un, un altre límite a, a l'Horta que, se que se en a la, al terme la y potenciar que al medio te pasen un polígono industrial en, en tal puesto sí, no, que, que estiga al costat de la carretera i, claro, i bueno, i pues... ara mateix, tio, tu saps que jo pues, doncs, eh, tinc les meves xiquetes han anat al molí, ara ja són majors i tal tu te'n vas allà a la parra, on siga no és per fer-li propaganda al paio de la parra vas ahí, te, te quedes una, una estona ahí tirar, tio, eh? i aquí se fa una cervesa i aquí se fa un puré, i aquí se fa una manola cada un se fa el que pot, no? però jo, jo, jo he arribat fins i tot a, a albirar falcons, tio, volant ahí, i veus tota una penya d'horta ahí, tio, i el dia que això es muiga, es morim tots, no? Bueno. <laughs> És que som molt cosa... poètic. <laughs> <laughs> bueno, tira, tira no me faig cas, nano. No me facis no me facis cas, sí. Bé, doncs així està el tema. Si voleu reunir-nos en eh, ai, aportar ai. coses a la reunió, doncs se reunim cada segon dit shows de cada, de cada mes. De cada mes. A les 7, així al centre Xicaranda. En el primer pis. En el primer pis. Així al centre Xicaranda, en Godella, en el sí, barri senyor. La Punyalà. Home, allà on teniu la bencinera, eh, l'edifici Xenou, que n'hi ha... Xe, damunt d'això del do... Oh, oh, oh, oh. <laughs> Ai, que orgasmo. Domus. <laughs> Davant del Domus pues, teniu l'edifici Jacaranda, pugeu així i posats a follar, collons, per lo menos folleu bones idees. Ahí va, ahí, Paco, un programa de qualitat. Bueno, tu saps, una cosa a afegir? Això, i jo vos... Ja suposo que en els pròxims mesos farem una d'aquestes bicifestacions, alguns actes eh, per a... Ja han fet algunes, eh, anat algunes molt boniques, a més. Sí. I bona participació. Portem tres. I bona participació dintre el cap. O sigui, fent... és un tema que, que diguem, eh, que és un tema que li interessa a molta més gent de la que sembla aquí a Godella, no? Mm. Jo l'he vist i han anat en tu en una... Lo que, lo que fa falta és promoure en els altres pobles I tant. que també estan afectats Clar, pel traçat que, que, bueno, L'altra vegada, en una que jo vaig poder assistir-hi, anàrem fins a Vinalesa i ahí ni havia una pintadeta molt guapa i tal, i va estar molt guapa. Jo penso que sí, no? Pues De, és de, de, normalment són des de així, des de Godella fins a, fins a Meliana. Meliana ara, no? Mira, sí. és molt bé. Més o menys el recorregut de, de l'autovia. La, de que és un bon roller de flota guarda, collons, sí. i l'estimes, eh, i no la veus en Canal Nou, que ahir no t'ensenyen l'ou. Molt bé, bueno, és un programa de qualitat de l'Horta Nord Nova Jamaica, eh, Ciutat Anatori, Radio Godella, piromaniacs i Piromenaques del, del THC. Sabeu que així està la gent preocupada per la nostra horta i per la nostra convivència social, amb el camp, amb els animalers, amb la natura, eh, tot allò que té a veure en, en una mena d'equilibri de, de, entre el que és viure, conviure, tindre qualitat i no necessàriament negoci, fills de sa mare. I no diu altre, eh? No que és del piu. I lo mala que és la <laughs> droga. I res, eh. per a continuar el programa, un buen rollito, Amparo, Amparanoia, què vols dir, Xuso? Ai, Xuso, tira-li. Jo què, simplement anava allà. Ah, bueno. Molt bé, doncs pues, fins pues, ara, que tornes, Xuso. Ves a la, a la reunió i no te facis la manola abans, eh? Fas-te-la darrere. Per la gent que està lluitant ahir contra, Gràcies la, contra la via per nord i contra, i contra tots els escalèxtrics que ens volen muntar. Aquí a aquesta ràdio, com a tota mena, contra tota mena d'especulació Aquesta ràdio i este programa. Homicida. Visca els països andorrans. Que se la casquen a dos mans i els a una. A tres, va. A tres, va. <laughs> Salut, company. Buen rollito. benzinera i uns benziners acollonants per a tots els benziners aquesta cançó. Que conella! noticia, sí, noticia. Nuevo intento en lengua del imperio, con permiso de Olo, un dios que bufa, eh, a a travegar y surtir a la peña esta del American Escupe, Escupe, Escupe, Rita, Escupe, Rita, Anema a ver, la pobre Rita está desgañitada en que y Y no puc manejar baixers i vinga a bufar i no hi ha manera de manejar els vaixells total, que l'Amèrica escupe escupe però no sale segundo intento Rita au, a la merda tots y obligan a llevar el agua a la albufera. Tenim más agua que el copó. Anema de veure-la tota seguro, porque así se ve que no me están, es la peña de Ciutat Anatori, tío. Las lluvias y las obras que realizan la orilla ahí, permiten una operación de recarga de acuíferos a través de los rancos. Pero, pero, el PP de Rita, con lo de la América Scoop Nova, cree que está preparándose una manifa de estos de somos 800.000 y su puta madre. Queremos el agua del peñón, digo del Ebro, el agua del peñón, digo del Ebro, el agua del peñón, su puta madre. Amén. <laughs> Si toca Toni, 3W, si toca Dori.k, por, no. pues recordem que estem en el Facebook, en el Cara Llibre. Ai, ai, ai. El tio Paco ha fet una promesa personal. Te vas a fer Facebook antes de que acabi el mes de febrer, que sí, Paco? Sí, si no és només que dos manoles, sí. Molt bé, pues ja tenim 75 amics i amigues en el Facebook. Sí, però sí. Eh, són persones intel·ligents, no? Veure, algú no m'ha costat conviar-lo un bocadillo per ahí pel carrer, ah, bueno, però s'ha fet amigatxo. Bueno, sempre està bé. El que vull dir és que si jo acudisc ahir, igual desvirtua la cosa. Molt bé, tio Paco, no i tenim ahí al telèfon con, al nostre corresponsal en la Vall Farta, Vall del Paludisme, Vall de la Mort, en la oi, comarca oi, de la oi, Ribera. Oi, oi. I tenim el nostre amigatxo Toni el Chicha. Bona vesprada, Toni! Bona vesprada, què passa, Frit? Molt bé. En quin poble de la comunitat valenciana o dels països andorrans estàs avui? Uh, amb així de Barxeta i estem a punt d'arribar a Minueu. Ah, en Barxeta, cuna, cuna de l'independentisme vale, valenciano, no? comunistas de la costera. Si te pute. Canales. <laughs> Y ve, comba, Está ahora en Minuel. Está a punta de Renova. Minuel Lenova. Gran para de tren. Ahora se paran todas la casa Frankenstein per ell. Y com este, este del PSOE es de igual arte o el arte? Es diu Arte. Ah, vale, vale, no, és que jo tenia així una notícia i no sabia com, com nomenar-lo. Què <laughs> tal, Toni? El, el divendres passat, per, als nostres audients i audientes que no ho saben, i els nostres piromaniacs i piromaniaques del THC... Vols deixar la maqueta? No toques el pardal. Estiguem la, la gent de ciutat, tanatori, estiguem en el concert de Batxoqueta Rock. Ai, ai, li han dado. corresponsal estem ahí atentos al disc nou. Ai, ai, ai, i això que no vos paguem, tio. Vos han regalat un disco per Ciutat Anatori i tot. Sí, ja n'has ficat alguna o què? A ficar la del pai. Ah, no, no, és molt ample, jo no me puc clavar el cul. Això per on se fosa? que <laughs> de la crisi. Això, ah, ja bé, tens ahir el disco de Pacho que t'ha roca preparat? La cançó de la crisi, quina és? Ja. Molt bé, doncs pues ara mm, la vas a dedicar tu, a fer l'explicació. Ja, que canta uno i en veu hardcore, eh? Veu hardcore, la cançó ah. més heavy del món. Ai, ai. Ei, ei. I res, Xitxa, que mos comentes per ahir per, per, per la teua subcomarca i, i Rodalies? Bueno, avui fa una rasca de la bicicleta de l'hòstia que flipa. Ui, ah, rasca, ah, rasca, tio. Heu anat a collir ui, eh? Sí, ui. Bueno, han ajuntat en els de Xenovés i, i em, em pegava com si fos pilota en les taronges. Sí. Va, ser la, va ser la bici, no? Sí. Cague, Déu que la portes al llom o, o estàs damunt d'ella? Damunt, damunt. Ja, perquè veig que t'ofegués... I, i guanyu, avui aneu una bona quadrilla o aneu els, un normal de sempre? <laughs> Estres cap capullos. <laughs> Escolta, per cert, no és broma, eh? Ahir té que rascar l'hòstia perquè fa cosa d'una hora anem a fer així un servei meteorològic en directe. A València, Cap i Casal, no arribaven als 10 graus, eh? Sí, pues estarem a 4 o 5 com a molt. Claro, 3 que aneu i uno més, 4. <laughs> Pues molt bé, Antonio. Entonces anem a ficar la cançó de Crisi, no? De Batxoqueta Rock, a petició teua. Però ja, ja m'has enviat algo pel correu? No, no, pou... és que se m'ha mort l'ordinador. Oh. Està el nostre webmestre, el Rulo, intentant arreglar-ho. Una merda, que, que visita les pàgines i xes pornos, tio, i el crema. Se m'ha cremat el processador de clavar-me en, en el be. Eh, ai, ai, ai. Mare, entra el Llujís, home. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, Bueno, el nostre odient més particular, el senyor Sanculé, m'ha enviat un missatge preguntant-te que quan li aneu a fer un, un homenatge a un jugador del Barça que es diu Alcántara, quan l'aneu a fer fi projecte del teu poble. El que el conega que diu faig. <laughs> Ai, ai. Ai, tu saps el que és el Villarato, Chicha? El què? El Villarato. El Villarato? Un, una, concurs de billar? No! No, no. Pues res, li, ja li ho pregunta després al Toni de l'Hostal de això I a Guillem Fidel. El fill de puta tota la setmana. I res, pues ja mos en pitxa, pa tu i pa tota la gent de la Ribera la cançó de Crisi. Bachoqueta rock! A chupar la A treballar! A chupar la <laughs> favorecer, para apoyar, para apoyar pa córrer, com va la vida? Va! va. Estic ja ocupat, nano, ja estic ara, ara aniré. Es lleva el palio a la boca per fer el programa, triomfarem. No puc llevar-me el que se m'acaba de fer. I res, vull ficat al meu, al meu grup favorit i, i artista favorit, que és Macaco. El tio Paco, saps que és Macaco? David Monolo, que és Macaco. Explica'm, explica'm. Pues és el nostre corresponsal en la Universitat Catòlica de València. Ah, Cardenal, no, ¿Cómo era? Cardenal Cisneros, no, no, el atrio Cañizares. Y, Y te bé, ahí a otra banda del fil telefónico, al norte corresponsal en la UCV de Urdé, vamos a ir ahí lo que ves el señor Guillem Fidel, ¡buena tarda! Yeah, buena vez Fra, de pute! Vale, ¡Gracias! te voy, te voy, quitas timo. <laughs> Molt Guillem, el programa es tuyo. El programa es mío. A ver, varias cositas que comentar. Vamos mal de tiempo, ¿eh? Joder, macho, se siempre estás igual. Joder, macho. macho. Con, un día de Tremol tenéis que gastársela una más. Eh, a ver, con de programa el la semana pasada, el fideputa era petacetas volver voler yargar al, yo que sé, al 87 o yo que 97 o yo no sé cuán vol que... Una pregunta. ¿Tú cuánto tú te es a la Seguridad Social en la teua vida laboral? ¿Tú? Eh, no, no, no, contesta. <laughs> Baba va, va, que se sepa. <laughs> Hijo. <laughs> Yo estoy cobrando el paro, chaval. Sí, el paro. qué paro. cabrón, yo no. <laughs> el paro. que vienen, que vienen. Eh, yo no es dona igual, pero se solidaritzem en, en la gent que esteu treballant y vos mola a currar a les 8 del matí y que voleu jubilar a bar de 70 o... Ai, ahí ahí Ahí ese tío Paco haya muerte. <laughs> Bueno, y, aquí esta semana también va a el redoble. Sí, o me fiques el redoble o no el di. Vale, Jordi, fica el redoble. el Fideputa de la semana es para los marineritos de la Copa América. ¡Marineritos en agua! Vale, tío Paco, que el tiempo es oro. Oro, oro, oro, oro, oro. Eh, eh, ¿Por qué? ¿Por qué? La, nuestra audiencia es pregunta ¿per qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Para pa marineritos y para que huiga que estén así, para que ah. se se eche y todo. Yo no me echaré ni red, la, el, el, el, bicho que igual que vienen así. Ya cada uno que lo entienda. Ay, eh, pues que estos que van de tipos duros, de no sé qué, que entrenen no sé cuántas horas al día, que no sé cuánto... El dilluns eh, no, no al mar porque ya poco de aire avui eh, no ixen Porque fa más aire. Collor macho, que hay tots els en los barquetes Y estos no pueden ir en els barcos esos que tienen tan grandes o que... ¡No! ¿Te ha, quedado, claro, primo? claro. que se, se, las dan de tipos duros y de, y de super espectáculo y así es una puta merda. Sí, home, espera, espera't. Tu has, tu t'has albirat, que l'altre dia me digué uno que anava per allí, clar, un subversiu d'estos. Dic, nano, en un canto del, del faro allí, ahí a la ciutat, estava estaba la Rita en una mena de ventaedi, que suelen les fragues. Diu, sí señor, venga, venga a menecharles, vinga, menecharles. Pues ni aixina, tio, ni aixina. <laughs> No, si fa, fa quatre anys, o fa tres anys que va ser la Copa América, no anaven allí tots els militants a, a bufar perquè negrà També, també. Per lo, me, per menos. Hòstia, una coseta que comentar. A veure... Eh... Ràpida, ràpida. Ràpida, vinguer el jugador de pilota valenciana Moro de Alcántara Zucker a l'escola on estava fent jo les pràctiques. Això no és deberes. Jura de veritat, collons. Això no és de vera. Moro, el jugador de pilota. Sí, home, sí, sí, és amic del Chicha. Sí, pues si m'ho va dir ell, me, me diu, jo soc, de, jo soc d'Alcántara, i li diu, molt bé, jo soc de l'Horta Nord. I, i diu, coneixes algú d'allí o què? I li dic, a, a Toni el Xitxa, va, me en Déu, sé que li condeix el fill de puta ixe. Eh, és que el Xitxa, eh, des que s'ha fet corresponsal... És internacional. Des que s'ha fet corresponsal ciutat i li va tot rodat. Ja, eh. qualsevol dia folla i tot, això, això mare meva. Això, això fa cara encara de posar-se pitjor, primo. Sí. Pues res, no sé, què me voleu que vos conté? Jo que vaig avui d'Alcanyiz, ni conejo ni perdit, ah. i s'estava ficant a nevar, saps? Allí, en, per, per la... Però tu què passa, que no tens classe o què? Jo no, estic de vacaciones, de holidays. Pues nosaltres en el, en el meu institut estan ficant durs en el reglament. Ah, sí? Sí. que diuen que, que que nos van a suspender a todos per a la clase Mentira, se pasan el rato en el, en el, en el primo, a que no sabes qué fan? Sí, pero això s'ha carregat el ordenador, el cabrón. Sí, pero tío Estaba desbordado Ya no sé a, a, atenderme Pero fica papel o algo, no quites la pantalla. es que es eh, un, espectáculo. Mandy se se ser, dice. Esto es pasión, esto es pasión, <laughs> pues- bueno, Guillem, ya hemos la vegem. Vale. Esta nit más de festa algún puesto? ¿Eh? ¿Esta y te de defensa algún puesto? Yo, si me acompañas, son buides, amor. Vale, vale, no, tú dices que están preguntamos en el Facebook los dos tres audientes que qué va a hacer esta nit. Ah, pues dile que sí, va. Que Ya, pero es que por Andy, que si no ve el tío Paco, res de res. Mira, a dormirles, chiquete. Bueno, pues a dormirles, chiquete. Díganme <laughs> més y y parlem. Molt bé, Guillem, eh. que fem. Ah. Yeah, a la bien fort, primo. que yo además creo que me vas a pasar mal. Guapes. Vale, a chuparla, cal de cuadrilla. Ay, que nos ha penchatito. Sí, es que bueno, no no Hijo nuestro de todos tus muertos tenim, pues Guantanamera, Guajira Guantanamera. Un papa, un papa. até passa. vacía y no quiere saber nada madre tiempo ayer por la noche y esta mañana a trabajar en ello exactamente. tres, bé, eh, si sabeu ja on esteu, sou un pobres desgraciats con yo. Es diu, a solo estar ubicats es una manera de ser esclavos. Eh, Això que escolteu sembla que és ciutat anatori, eh, feu el que vulgueu en el supositori, perquè jo ja no sé per on clavar-me'l. Eh, parlant de clavar-se algo, diu el pensionat s'obliga al PSOE, PSOE País Valencià i el PP a revisar la jubilació d'Ero de les Cortes, ja era hora, primo, perquè s'havien pe pegat un plan de jubilació que, que te cague, primo. Als 90 anys, ratlla de coca, chute de caballo, copita de brut de cava catalán, a Pepe y todo, con la jubilación pagada. Menos mal que s'ho van a revisar. Està bé, són solidaris, bons xics, bons xics. Bé, Parlant de tot un poquet, anem a entrar ara per així que tenim del pallasso este del corsari negre dels collons, que m'ha manat per així una mena d'escrit a mig acabar i tal, i que eh, vos passi a llegir ràpidament, eh? perquè ja tenim poc de temps. Eh? Així que davant, Eh, L'article, eh, per cert, al arte es el arte, no, l'arte arte a los empresarios y dice que está preparado para tomar el relevo. Ya era hora, primo, ya era hora. Me caguen deu que el País Valencià estàvem esperant que algú agarrar el relevo. No arranca l'America's no va pagar la Forma 1... En fi, deixem-se de tonteries. Diu així el Corsari Negre. Pensions, crisi i de més merdes i fal·làcies del sistema. Au, anem allà diu el xicón, i cal que caigueu amb el compte en compte en què esmente sistema en singular. Com diu un dit castellà, ja mm, te conozco bacalao aunque vengas disfrazado. Perquè aleshores ningú amb una mica de seny, i dic seny, i no estudis, que malgrat el que pugui semblar, no sempre fam, lligam els dos mots tots plegats. Doncs bé, al que anem. A ningú se li escapa que malgrat la diversificació i disfresses que presenta arreu del món, només n'hi ha un sistema que domina, dirigeix, al capdavall explota aquesta querella preciosa que hi és el planeta Terra. Per mostra un botó, el, el recent cas eh, panagèric del, diu aquí el xicón, del negoci del sector laboratoris farmacèutics, que, ha, que no han tingut cap vergonya en malfer la credibilitat d'un organisme com ara la OMS, Organització Mundial, Mundial de la Salut, eh, per al que no sàpiga del but, eh, que més d'una... que més d'un eh, amb ànima crèdula feia servir com a referent, si més no emparador i com a organisme regulador vigilant de la salut de tot home arreu del món. Doncs bé, si a d'algú li cap duda, ja l'han desfet. Tot se val per fer negoci. Quan si més no, algun mal pensat ens demanem si fins i tot no es val, a més a més, com a experiment, esta vaina, per a veure fins a quin punt podem tibar la corda del parany, la mentida i la seva capacitat per, per d'ella crear veritat i que les masses assumeixen com a seues tota eixa mentida. I ja, joc fora, tot se val. Quan ja sospiteu, parle de la famoses muñeques al portal, la gripe A. Em sembla que no calia remarcar-ho, però, per si de cas, recordeu-ho quan vingui el negoci eh, planetari B o J o la mare que ens ha parit. Vull dir que no sempre es tractarà d'una grip, és clar, i, que el, i el que més es garrifa és pensar-hi que pot ser la propera vegada eh, no tinguem tanta sort i els resultats dels negocis eh, no siguen tan benèvols. Es garrifa o no es garrifa? <laughs> Ui, ui, ui, ui! Bé, doncs, posats a escena parlem, per què no, també del parany pervers de la crisi. Ben refrendat aquesta per una bona orquestada campanya planetària que amb un bon negoci o diguem millor clar, per a un bon, negó, un bon guió diu, i bon ventall d'artistes i artífices arreu del món, s'han repartit els papers del bo, del lleig i del dolent. Fins i tot n'hi ha de xèrifs, salvadors, herois i, com sempre, víctimes per tot arreu. Quan més baix el nivell social, més fotuts, o si us agrada més el mot, desesperats. Doncs això, n'hi ha un triar, eh? Pregunta del milió quina proporcionalitat podem establir entre quantitat de rics, dels de debò, suïcidats o semblant, i grandària de la crisi. Perquè ausa és que l'alarma social creada no hi és minsa, i per sota d'aquest nivell social sí que n'hi ha un fum de gent patint fins i tot fam, misèria i el que és pitjor, desesperança, desencís per el d'endemà. demà. És clar que aquestes persones no surtin tant a la tele com perquè no gaudixen de tanta bona imatge com els seus salvadors, que gràcies d'alguna divinitat sempre es tenen a la boca per dir-los què cal fer com resseguir doblant el llom per a ensortir-se d'aquesta maledició esotèrica que ens ha caigut damunt. La crisi! Se'n recordeu d'aquell d'aquelles pel·lis pels anys del 20 o 30, no en sé, quan les, la Gran Depressió, la típica escena en blanc i negre del multimilionari banquer i accionistes al darrere d'aquell aparell que semblava modern, aleshores on sortia una, una tireta de paper en les darreres dades bursàtils i angoixat per elles, el suïcidava, esclatant-se un tret al cap o fins i tot tirant-se d'un setè pis. <laughs> doncs bé, ja sé que sóc una mica morbós al respecte de la manera que té que feniquitar el capital, però la veritat siga dita, d'aquestes bestieses no en veig gaires. Per raons del temps, vull dir, no veig d'aires d'estos de que estiguen, no? i per així diu el, cor, el corsari negre que per raons del test del pro, programa el, el corsari negre ese algo s'haurà fumat exacte, ja resseguirem aquest monòleg mentre no trieu que sigui d'altra manera mitjançant el telèfon, l'internet o la taulellada tenim que deixar-ho per a, ara per compte però compte que n'hi haurà parlarem d'una altra, altra grip les, les pensions les pensions, la grip de les pensions xota, xota de jodete fins aviat, salut i desconfieu sempre...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 Revolució! Oh, no, no, no, no. Blessed and come to the road the roots and tell them. Tú me estás hablando de la revolución, pero yo quiero que me hables de tu revolución. Tú me estás hablando de la revolución pero no quiero que me hables de tu revolución. Mi revolución es perpetua. Nada sigue igual, no hay creación perfecta. No te das cuenta, somos poca cosa. El movimiento no conoce la pausa. Todo everybody viene a bailar, todo el mundo viene a cantar. Y me estás hablando de la revolución, pero yo quiero que me hables de tu revolución. Tú me estás hablando de la revolución, pero yo quiero que me hables de tu revolución. Me fui caminando para las cuatro direcciones, acabé con mis ideas. Y vuelve. Y gracias a, a, nuestro amigo Paco y a este gran programa. <laughs> Nos queda un minuto. Y res va para el nuestro corresponsal en la Ribera Alta. El señor Toño del Orinal, bona vesparda. Eh, de puta, que no m'heu deixat temps avui. No, avui no. No, no, el tio Paco s'ha contat ahir la Bíblia en verso. Eh, una puta, quin rotllo. Yeah, jo me l'ha donat el corsari, eh? Eixe cabrós així. I jo volia dedicar una cançó i tot i no has pogut, Nando. A què és bonica? Y yeah, la setmana passada per què no me tocàreu? Eh? Perquè la setmana passada no hi havia programa que eh. algú es va pisar en la taula de Ràdio Godella. Vos van fer boicot. Sí, sí, sí. Caguen tot. Estava trencada, estava pa allà, tio. Bueno, pues res, gràcies per tocar-me esta setmana, ja mos veiem a la que ve. Molt bé. <laughs> què, va, què van dir? Que actues en el Vinyarroc, antes que obrim pas. Eh, clar. Ai, lo que vale, vale. A les 4 de l'espre, ahí en Villarrobledo, sí, en Tonso de la Mancha. El Toni de l'Hostal. Vos pujarà l'ànima bueno, a éxtasis. Així en 30 segons... Ja, yeah, demà el Picha i tu veniu a lo de Haití, a Sinalcúdia o què? Com que demà? No era el dia 20? No, és, és el 12, és demà. Demà, tio. Ui, doncs pues no ho sé. ¿Tú nos convides a sopar? Home, no. <laughs> Convidar-vos igual sí, però pagar és una altra cosa. I bueno, fes propaganda del concert, ja que estem. Pues això, demà concierto solidario por Haití, 10 euros per cap i cante... I, bueno, jo no Però eh. m'han dit que anem a fer una performance en la que n'hi ha ah, no? I tu què fas ahí del concert ixe? Jo, a veure les xiquetes. Ah, <laughs> que vals, tio, és que vals. Bé, pues res, Toni, ja parlem la setmana que ve. Vale, muy bien, artista. Ah. Ahí, andorrans pel món. Visca sí. Ciutat Anatori. Feu un terramat remol allí, home. Això faltaba, tira, tira. Bueno, pensé que tenim allà el retorn de los 80, que ya, bueno, este un mono así de programa de por. Donat un beset als morros i passa a totes les xicones de l'ahir. <laughs> Molt bé, Antonio. Parts, tio Paco, au. Au, a xuclar-la. I res, fins a la setmana que ve ha sigut citat Toni de l'11 de febrer de 2010.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 Radio Música 98.0